Ntsi sɛ anapa sei no yɛkɔ nsuo no sɛ six o'clock no na wɔn kɔ Bwabri hɔ. Nti mo kɔ nsu wɔ he? Ase hɔ. Ɛmu sɛ wɔn ayɛ. Ɔsɛ ɛbri ɛɛ. Wɔn ayɛ nsuo gu ase hɔ. Ɛɛ nsuo no yɛ mmienu. Baako yɛ nsi ase. Ɛna baako yɛ site yɛkɔ site ɛno nso wɔn ankɔ. Enti me sɛ no, me, na me, manhyɛ ɔbo ase no, baabi a na yɛte, yɛte Bangalore, enti wontumi nkɔ, wokɔ kurom koraa a, wotwa sunsum. Enti me baa ha no, mefrɛɛ wo kasa, me baa ha no, na akɔm no, me nhuu bi da, enti na ɛyɛ me fɛ. Oh, enti anɔpa six o'clock a yɛrekɔ nsuo no, yɛakɔ awie a, kakra, yɛbɛ relax one na yɛabɛhwɛ. yɛbɛhwɛ saa ebia saa bere koro a yɛn werɛ fie yɛ nso koraa na wɔn kɔ mu o eti ɛwɔ baa bi a yɛ wɔn adeɛ ntɛm a from bɛyɛ sɛ three pm na wɔn asan asaate bio akɔsi anadwo bɛyɛ sɛ eight wɔ abiri hɔ naa ee na abiri hɔ yɛ fɛ na nkorɔfo ba paa eti ɛna akyiri koraa nsa na aborɔfo no saate sɛ wɔn ba o dɛm eken ɛɛ that time na aborɔfo no mmaa yɛ ɛhɛn na wɔn mmaa yɛ nti. Bɛduu baabi a na ɔde ɔnom no kɔ nsuo mu, yɛdii akyire ara, ɛnna na me na mempɛ, me deɛ na mepɛ asɛm, yɛdii akyire ara kɔduruu, yɛde wɔn kɔtwitwaa hɔ, deɛ ɛyɛ a mma wɔnkɔ bi, mobɛtwɛn wɔ baabi, nti yɛtwaa wɔn tiri no wie a, na yɛde wɔn ba ara bɛduru baabi a yɛtena, na afei na abosom no asi wɔn so, na yɛadi wɔn akyi ara na yɛde wɔn aba, Sɛ yɛkɔ wɔn fie no, na wɔse ɛhɔ na wɔte. Na mebisa sɛ, ee, adɛn nti na dan no yɛ fɛ saa? That is anka na wɔato pipe no. But wɔn pipe, wɔn nsuo no na ɛba. Na ɔse, Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah yɛ no special ma maame no. Ɔse maame no ne boyfriend no yɛ Kwame Nkrumah. Nti Kwame nkoa na ɔbɛboa no. Nti ɛne sɛ ne dan bebree ɛwɔ nkran no ɛne sɛ Kwame nkoa na ɛboa na ɔtotɔ no. Bi wɔ so koraa bi a ɔde ne nsa to so a ɔsiivi a na ɔde ama no. Nti ɔno those days no ɔyɛ ɔyɛ magic ɔyɛ ɛɛ anwanwade. Ɔno akwadaa fo no mɛ ni mu paa dɛ. Aban afɔdeɛ nyinaa wɔ he? Ɔnim ne nyinaa. Hwan ne Job? Job, ɔɔ a, Job abo, abɔdeawura. Wow. Aha, oh, abɔdeɛ bi ayɛ bi. Ɔyɛ bi papapapapa, maame no yɛ bi na deɛ sɛ sisi a n'ase fɛ. Ta na afahyɛ no ba no, an, ankɔ ma bɛsɔ sika. Aha, ɛyɛ aba bi, yɛ bi bi. Dabi dabi ɔn ɔwɔ ei ɛno no ɛnyɛ easy o ɔsɔre sɛ ɔbɛyɛ Those days no so na ɛkɔm no ɛɛ wobɛyɛ pɔpa a ɛnnɔ ɛnyɛ bebree baako baako a na wɔagye din no wɔpɛ na wɔwɔ hɔ nti ɔno deɛ obi tumi fi Tamale koraa bɛba